eta Bretainiako Lizeoko ikasleak ere joan dira bertara, Frantziako diputatu talde batekin biltzeko, Parisko lege biltzarrean, hizkuntza gutxitu batean ikasten ari direnean azterketak beren hizkuntzan pasatzea galdeginen dute besteak beste, eta hain zuzen etxepare Lizeoko ikasle batek parte hartu du, espana iztronpatzen bilkura hortan, patxi izan poni etxepare Lizeoko irakaslea bertan da, eta gurekin dugu telefonoz bestalde, eguerdion, zuri patxi, eta kondai guzuea zer egin duzuen goizuntan. Eguerdiona, uh, eh, beraz, uh, bo goizuntan egia ezan eh, hor uh, uh, hasten gira egiazki ekintza egiten, uh, oai arte prestakuntza baizik etzen. Uh, eta hor, abiatu gira, beraz, uh, nahi ginoen ministerio, ezkuntza ministerio aintzinean uh, ekintza egin, maina ez ez izan da, bai minik ez dute eman. Eta nahi ginen justu ministerio aintzinean pasa, baina polizia galditu gaitu, beraz, itzulia egiten dugu, eh, gure ekintza tokira joaiteko. Ados, eh, goizuntan izan da bilkura, ikasleak sartu dira hori da? Orduan, ez, goizuntan justu presatu dugu bilkura, bilkura biak hogei gutxitan izanen da, beraz, eh, ikasle bat, uh, komisio batera joanen da, uh, aurkestea, pixka bat, zendiren gure zaitasunak eta gure egebandikazioak. Mhm. Pentsatzen dut eh, urduri direla ikasle horiek nola prestatu dituzue edo nola laguntzen dituzue? Oh, baizu eh, etxe pareko uh, ikasleak ez da sekulan urduri eta baituzte jazki uh, bihotz uh, biziki kuraiaz beteak. Beraz prestatu ditugu justut uh, argumentazioarekiko. baina egia ezan sartu uh, garden ikasle hori biziki lasaia Mm -hmm. <laughs> beraz voilà, argumentazioa prestatu dugu. Euh, gehien euh, euh, bat, voilà, ipatzeko gure hizkuntza be uh, dela, eh, ala ere, uh, gutxiago publikoan, espazio publikoetan erabiltzen dela, eta manera bat izan dela espazio publikoan uh, erabiltza, be, azterretak eskaraz, rejuki emaiten duela behar den prestigioa, lehen urratz bat dela prestigioa emaiteko uh, izkuntzari, eta horrek albizetuko duela, bila, gehiago erabiltzea publikoki, mm -hmm. uh, gure uh, eh, izkuntza. Urratz bat behizik ez bada ere, janik urratz bat da. Ados, mil esker beraz patxi zanponi gurekin eh, izanik, eta akura ja hone, eh, beraz zuen uh, itzordu horien eta ea lortzen duzuen, elgarretaratze hori egiten, mil esker, eta atxalde izanen dugu berri gehiago parixetik. Bika, inesker, zantza.